رمضان يوما بيوم وليله بليله وانتهى رمضان بما اودعنا فيه من اعمالنا فمقل ومكثر ومحسن ومسيء وفائز وفاشل نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الفائزين ndugu zangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninakuhusieni vile vile naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman hutuba yetu ya leo maudhui yake madha taallamna min ramadhan tunajifunza au tumejifunza nini ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan ayuha almu'minuna ibadallah mwezi wa ramadhan ulipoingia tuliishi katika masiku yake siku baada ya siku nyingine na usiku kwa usiku mpaka Ramadhani ikamalizika. Ramadhani imeondoka, lakini imeondoka na matendo yetu tuliyoyatenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na katika matendo tuliyoyatenda katika mwezi wa Ramadhan wako miongoni mwetu ambao wamefanya vizuri na wako ambao hawakufanya vizuri na wako waliokithirisha na wakawa na matendo mema mengi ndani ya Ramadhan lakini vile vile wako ambao matendo yao hayakuwa ni mengi yaliyokuwa mema wa makbulun wa mardudun lakini vile vile wako ambao wamekubaliwa matendo yao na wako ambao nasallallahu salamata wal afia hayakukubaliwa matendo yao ndugu zangu katika iman mwezi mtukufu wa ramadhan ashbahu ma yakunu bimustawda'in kabirin mali'in bitauba mali'in bittaqwa mali'in biliman tukitaka kuupigia mfano mwezi wa ramadhan mfano wake ni mfano wa hazina iliyokuwa kubwa ni mfano wa chumba kilichokuwa kikubwa ambacho ndani yake kumejaa iman ndani yake kumejaa takwa ndani yake kumejaa matendo yaliyokuwa mema alafu ikawa waislamu wanachota katika chumba kile zadan lahum ila alamil qadim wanachota katika kile chumba wakichukua akiba ambayo wataishi nayo mpaka mwaka unaokuja katika ramadhani nyingine katika kufanya hivyo ndugu zangu katika imani wako ambao wamechukua akiba ya kuwatosha katika mwaka mzima katika akiba ya iman katika akiba ya takwa na matendo yaliyokuwa mema lakini vile vile wako ambao walikuwa wamesimama na wanafarijika kuwatazama wenzao wakati wakichukua katika hazina ile ikhwata al-iman fi ramadan واظب المسلمون على صلاه الجماعه وفي الصف الاول wa fi takbir at-takbirati ula ndani ya mwezi wa Ramadhan wako waislamu wengi sana ambao wamehifadhi swala kwa jamaa hawakuwa ni watu wa kuswali jamaa misikitini lakini ilivyoingia Ramadhan wakadumu kuswali swala ya jamaa msikitini lakini wako ambao waliziahidi nafsi zao kudumu katika safu ya kwanza na wako ambao waliziahidi nafsi zao kutopitwa na takbiratul ihram Ramadhani imemalizika wakaahidi nafsi wakaahidi nafsi zao na wakamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kudumu katika utaratibu wa swala ya jamaa katika safu ya kwanza wakaweka ahadi kwamba haya yatakuwa ndiyo maisha yao baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ayuha almuslimuna ibadallah في رمضان كثير من الناس عرفوا قيمة القرآن wako wengi katika waislamu ndani ya ramadhani wamefahamu thamani ya quran dhalika alkitabu alladhi hajaruhu sana kitabu ambacho wengi katika waislamu wamekihama mwaka mzima lakini ilivyoingia ramadhan watu wakakikumbatia kitabu cha Allah wakashindana katika kuisoma Qur'ani anamaliza hatma anaanza nyingine anamaliza hatma anaanza nyingine akiingia msikitini anayo Qur'ani akiwa nyumbani anayo Qur'ani watu walifahamu thamani ya Qur'an na kwa kufanya hivyo ndugu zangu katika iman fastama'u liayatihi tutla ana al layl wakawa ni wenye kuyasikiliza maneno ya Allah yakisomwa katika visimamo vya usiku katika tarawih lakini vile vile wakakielekea kitabu cha Allah kukisoma wakati wa mchana faaiqadha alquran qulubahum kwa sababu hiyo Qur'ani ikaziamsha nyoyo zilizokuwa zimeghafilika kabla ya ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na wakaweka azma ya kuyaacha yaliyokatazwa katika Qur'an na kuyasimamia katika kuyatekeleza yaliyoagizwa ndani ya Qur'an وفي رمضان عباد الله وجد كثير من المتهجدين لذة قيام الليل ومناجاة الرب سبحانه وتعالى ولذة الاستغفار بالأسحار wako wengi ndugu zangu katika imani ndani ya Ramadhani kupitia visimamo vya tarawehe wamepata ladha ya kisimamo cha usiku yani tarawehe imeamsha hima na mori katika nafsi za waislamu wakaona ladha ya kisimamo cha usiku wakaona ladha ya kulia min khashyati llahi tabaraka wa taala mtu anasimama anaisoma qurani unyenyekevu unamuingia yanamtoka machozi kwa kumhofu allah subhanahu wa taala wakamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii itakuwa ndiyo utaratibu wao na ndiyo maisha yao baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani fi ramadhani ibadallah katika mwezi mtukufu wa ramadhan intasharat madhahiru lihsani khalqillah ilionekana ihsani za watu wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakunjulia riziki zao walikuwa wanaona ladha walikuwa wanapata raha kuwafanyia ihsani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika njia za kuwafuturisha na kufikisha kheri kwa waja wa Allah ambao riziki zao ni ngumu, ambao maisha yao ni magumu. Watu wakawa wanatoa mali zao, yani mtu anatoa mali yake hali ya kuwa moyo wake unaona raha, anasikia fakhri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya ni sababu ya kukidhi haja ya ndugu yake Muislamu. bali walitamani lau annahum malaku dunia wama fiha lau wangelikuwa wanamiliki dunia na vilivyomo si kwa lingine isipokuwa wapate kuwahudumia waja wa Allah subhana hali ya kuwa wanatambua maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ما من يوم يصبح العباد fihi illa malakani yanzilani Mtume alayhi salatu wassalam anasema hakuna siku yoyote ambayo waja wanapambaukiwa na siku mpya isipokuwa malaika wawili huwa wanateremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ahaduhuma, mmoja katika malaika huwa anaomba maneno akamwambia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah mpe kila mwenye kutoa mali yake kwa ajili yako badala iliyokuwa njema kwa kila alichokitoa yaqulu al-akhar na mwingine husema Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah kila anayebakhilia akazuia mali yake hali ya kuwa na uwezo wa kutoa mharibie mpe kufanikiwa mpe kuharibikiwa na mali yake kwa hiyo watu wakawa wanashindana katika kheri maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam yakiwa ndiyo yako mbele ya macho yao في رمضان عباد الله لقد كان رمضان منبعا للإيمان والتقوى hakika ndugu zangu mwezi wa Ramadhan ni kweli ilikuwa ni chemchemi ya imani mwezi wa Ramadhan ilikuwa ni chemchemi ya takwa mwezi wa Ramadhan ilikuwa ni chemchem ya kunyosha na kuzitengeneza tabia wal muwaffaqu ibadallah man awfa bima ahada alayhi Allah lakini aliyewafikishwa ni yule ambaye atatekeleza yale aliyomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kusimama katika ahadi yake akafanya vizuri katika miezi iliyobakia kama alivyofanya vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد إخوة الإيمان عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إنه لقد فاز المتقون لقزانك كتك إيمان ماذا تعلمنا من رمضان tumejifunza nini katika mwezi wa Ramadhan tumetoka na masomo yapi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani عباد الله إن كنا فقدنا رمضان في صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء والإحسان إلى الناس ikiwa tumeikosa Ramadhan kwa kule kuzipata fursa za kusimama usiku katika masiku ya Ramadhan kwa kupata fursa ya kufunga mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kupata fursa ya kumtaja Allah katika masiku yale matukufu na mambo mengi mengi mazuri tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhan. Ikiwa tumeyakosa hayo, ndugu zangu, fa innana taallamna min Ramadhan annana qadirun, tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwamba sisi tuna uwezo wa kutekeleza ibada hizi tulizozifanya ndani ya Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhan haukuja na ibada mpya ambazo hazikuwepo kabisa lakini juhudi ziliongezeka ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa ibada mbalimbali tulizozitaja na nyingine nyingi ambazo hatukuzitaja hii ni dalili ya kwamba tuna uwezo wa kuishi maisha na namna hiyo tuna uwezo wa kuishi maisha ya kuwa ni wacha Mungu tuna uwezo wa kuishi katika kutekeleza na kusimamia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala mahma kathurat mashaghiluna mahma kathurat masuliyatuna vyovyote vile tutakavyokuwa bize hata kama ubize ni mwingi hata kama majukumu yetu ni mengi lakini tumemuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tuna uwezo wa kuishi maisha ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hili ni moja katika masomo ambayo tumejifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu katika iman natambueni ya kwamba haki za Allah subhanahu wa ta'ala aujabu alhuquqi alaina ndio wajibu uliokuwa mkubwa ndio haki iliyokuwa kubwa mbali na yale majukumu yetu mengi ambayo tuliyokuwa nayo kwani Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa khaliquna wa razikuna wa amiruna wa nahina yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ametuumba na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeturuzuku na yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye kutuamrisha na kutukataza ayuha almu'minuna ibadallah na sisi vile vile la namfaku an hadhihi alubudiyya hatuwezi tukatoka katika hii sifa ya kwamba sisi ni watumwa, sisi ni waja wa Allah. Wajibu wetu ni kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu wetu ni kuyasimamia yale aliyotuagiza Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na yale ambayo ametukataza. Fahadhihi alibadatu allati qumna biha, ibada hizi tulizozitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan umirna biha fi jamii a'marina ndugu zangu ibada hizi Allah ametuamrisha tuzisimamie na kuzitekeleza katika uhai wetu wote ndugu zangu katika iman ibada ya muislamu mu'min haina msimu Allah tabaraka wa taala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yatakapokufika mauti ibada Allah wa mimma shuria lana aqiba ramadhan na katika jumla ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan siyamu sitati ayamin min shawwal ni kuyafunga masiku sita ya mwezi mtukufu wa Shawwal fala tastahinu biha tusipuuze masiku haya sita na wala tusiyadharau kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wa arda hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Muslim anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr yoyote atakayefunga mwezi wa ramadhan kisha akafuatishia masiku sita ya mwezi wa shawwal basi hulipwa sawasawa na aliyefunga mwaka mzima Hii ni fursa ndugu zangu katika imani ambayo haitakiwi tukaipoteza, na katika mambo ambayo yatakikana yaeleweke katika fiqh usiyam katika masiku haya sita, anaweza mtu kuyafunga masiku haya sita mfululizo na hii inakuwa ni bora kwa sababu mimbabil mubadarati wal musara'ati ila alkhairat ni katika kuwahi na kuziwahi fursa na mambo ya kheri lakini vile vile kama mtu ataweza kuziachanisha akafunga siku kadhaa katika wiki na wiki nyingine akafunga siku kadhaa almuhim usimalizike mwezi wa shawal isipokuwa mtu amepata fursa ya kuyafunga masiku haya sita ala fattaqullaha rabbakum واحسنوا العمل عمركم كله كما احسنتم في شهر رمضان muogopeni na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na yafanyeni matendo yenu na amali zenu kuwa ni nzuri katika umri wenu uliobakia kama vile ambavyo matendo yenu yalikuwa ni mazuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wasallallahu tabaraka wa taala kabula amalikum na endeleeni kumwomba Allah subhana akupokeleeni na akutakabalieni matendo yenu ambayo mmeyafanya ndani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 وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله